راست جو بحث قائم ٿي رهيو آهي لاجواله ۽ باقي ڳالهه ٻئي نه هلڻ کي بعد روبو ۾ هٿيو ۽ 3 نمبرز 22 کان موٽ 7 مهيني لاءِ

ऐं हिन खां पोइ मूंसा अलाम खे किताब ॾिनो सिफ़ हथ कंदा कंहिंजे जुदाईअ जी ताक़त ॾिनी फैसलो फैसले जी कुवत किताब ऐं फैसले जी कुवत पंहिंजे ॿारे ते माना रब जे तरफ़ो पैदा कंदड़ ॿारे चइबो पैदा कंदड़ بالکل خلق بے قیمت وقت تلوان فسقم قتل نفس کے یا شرک کا جرم یا داغلو جرم کرے نفس دو باتیں اس نے महिरबानीसा जे नज़े में तयारु थी आया कतल न थिया नेमत हुन अल्ला तबार कयो وَاين قُلْكُمْ يَعَمُوسَحَ Pَ مُوسَحَالَةِ verw� 매 LET jacket.. اللعب Nationalismanik Assam eraqe اللہ ح lin jangan تواحصا، ان만 اُع lace ma input thièm وَا control man, زندamento chi mak lake başdii word, ان opposite ni maะ in honor ke ma couвер polfol am Answer ma club ay ma input katika lah rahabai ke ya map ya ma Commander esa muh

जेका में दाख़िला जंगल में शहर में ख़ानदान जी क़ौम हुई

तालीम ऐं तरबियत में थोरी सी ॻाल्हि माना अलाह ताला जे हुकुम खे बदिलाइण जो मतिलबु ई न आहे त तौरु ॿिया खां ठाहे अचनि तरबियत तालीम शरीर खे बदिलाइणो आहे माना ज़िक्र खां सतरि हज़ार माण्हू जे उदन जा मरी विया для формации правильности. موسیٰ علیہ السلام کان ونبوٹی گال جکا تی ہے جو معاملہ ہوتے ہیں یہ تین دعا گال اکلی پوری کرے وزی پرتائی مکلی گال کبھی آتا یاد کرے تے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کان قوم پانی گھرے سے ہیں پانی ایسا جگہ علیہ السلام عرض کہو اللہ تعالیٰ فرمائے ایسا جو سے دیر لچ پتھر جو لچ ہیں تو چیر جبہ انہوں نے بارا انداق قابل 12 یار رسول اللہ کے بارہ ختم ہو گیا ارے تے حوالہ جدا قابل ہوو میں کرے 12 جسمات اللہ تعالی انہاں دی فضیلت جانوں فرمائے ہر ایک دے پنج پنج دھیمے جاتا ہوں ماہن میں زوفت رسپٹو نواب کے جسمہ بدھا قوموں ऐं इहा शनाख़्त ज़रूरी आहे पंहिंजे معاشرے میں یہ شراست ہو جے کا جڑی قوم ہو جو نہ اوترو حصہ ملن ہو جی جے کر ان قوم کے سندس مطابق کے سن ملن دو اے ندی قوم بڑو سکھنے بھی رہے وڈی قوم نہ رہے سکھنے یہ خراب گلو بشر بندرز خلا ال حاضر صاحب ولا اساس و فلسفہ رسیدہ اس سے و فساد اتارنے مختلفین دی بنا فساد اتارن تے ہسی میرو فعل دی مناقد بھی باقی تجربہ اخلاص افزن باعث بنا کچھ مناقد بھی تھی نوتھو زمین میں فساد کرن یار حالات نوتھو زمین میں فساد گندار تھی فساد نہ پر با زمین میں فساد گندار

हुन जंगल जी ॻाल्हि आई आहे वरी हिकिड़ा जेको आसमानी तव्हां सलवार खाईंदे खाईंदे कुझु परेशान थी पिया अलाह ताला हुन ke हिन जे बजाए फरमायो त तव्हां ग़लति पिया नेमत अलाह जी जो क़दुरु करियो मक़सूद छा आहे असली हिननि जो मक़सूद थोरो किरी वियो मक़सूद आहे पेट में इन में तब्दील न ईंदी आहे वसायल में तब्दील ईंदी आहे मक़सूद पेट भरण जो ज़रियो छा हुजे इन में तब्दील ईंदी आहे कॾहिं कहिड़ी शइ खाए कॾहिं कहिड़ी शइ खाए उहो आहे असुल त मक़सदु आहे पेट

अहिड़े वियो जिन इल्मनि जे पहिरां खां पोइ क़ुर खां माण्हू सफ़ा परे थी वञे ऐं पेट जो मसइलो अहिड़े वसायल ते रखियो वियो जो हुन में उहो बि क़ुर न हुया मुतज़ाद कया विया

वसायल त कहिड़ा बि हुजनि अॻे तालीम दीन जे सां पंहिंजे पेट खे भरींदा हाणे तालीम दुनिया जे सां पंहिंजे पेट खे था मक़सदु हुयो त पेट भरिजे पोइ जंहिं शइ सां पेट न भरिबो या भरिजे बि खणी पर मुक़ाबले जे वसीलनि खे चयो मटायो था तव्हां अदना आहे उन शइ जे बदिले में अदना शइ मटाए तव्हां ग़ुरबत अलाए ज़िलत थोरो ज़िलत पई मुश्किली मुहताजी पई पोइ अची कारोबार में लॻा कफन में पइजी विया ज़िक्र लाइ वग़ैरह पेट उहो सभु हिन खां हलियो वियो अॻियां आसानी सां हुननि जो पेट भरबो हो फराकत में लधी हाणे नौकिरियुनि में अची विया माण्हू अंग्रेजी तालीमनि में फरती विया वॾनि कफ़नि में अची विया पहिरीं उहा ज़ुरबत अलाए ज़िलत वर मसल वॾो अमीर हूंदो वॾे नौकिरीअ वारो हूंदो वॾे उहिदे वारो हूंदो मगर वरी बि ज़ली हूंदो छो त अलाह जो ज़िक्र जो हले वियो बसि तालीम दीन जी हली वई अख़लाक ॾिसंदव शकिल ॾिसंदव मुस्लमान जी शकिल न हूंदी उथड़ी वेही मुस्लमान जी न हूंदी गुफ़्तगु मुस्लमान जो न हूंदो अख़लाक मुस्लमान जो न हूंदो जेकॾहिं हूंदो त कंहिं नेक सोहबत जे करे हूंदो ख़ानदानी तरह सां हुनखे मिले हूंदो हूंदो बाक़ी तालीम अलाह जे अदब खे वठी आया लाल कान अलाह त फरमाए हिननि कुफ़ कयो अलाह जा आया یاقوب نبي نبي حق نبي نبي کو مطلب رہا نا ايني حالت ته پونچي گيا بيني ياقوم قوم جي ڪري اڳي نبي مانو جي طالب ني رهات قوم ان جي دشمني کي مخلص بادل جييو قوم دشمني کي جيڪي سبب مقصد کائي آيا نه چون دستاڻه وسائيل تان تقدير تي ٿو ٿيو ته هاري قوم نه ٿو نبي ان سان دشمني ڪيو هاڻي بيني اڙي طرح لما سان دشمني يا قوم جي لما سان دشمني

तासिरुन फरीक़ तबतरुन फरीक़ा अहिड़ी तरह उलमा सां साॻी हलनि जीअं यहूदियत अॻे आई पंहिंजे हक़ीक़त खां पहिरीं ज़ुल्म ॾेई तीअं हाणे इस्लाम बि यहूदियत में अची वियो आहे तंहिं करे उलमा सां उहा हालत थींदी जीअं यहूदियत पंहिंजे आलमनि सां कई हिन क़ौम जा माण्हू पंहिंजे उलमा सां उहा हालत कंदा जेका यहूदियुनि कई इहो हिन करे जो

जिन सां सॼी ईमान आंदो माना इस्लाम आंदो ऐं यहूदी थिया ऐं नसारा थिया ऐं साबी थिया मना मन बिदार जो साजा पोइ जेको सही माना में सभिनी मां ईमान आणे ऐं कल्ब जे अंदरि हिन ईमान खे जॻह ॾे रसूख करे हिन की जा कम करे कलम वजर में तकड़ न थियो मना मन बिलाए त उहे आहिनि अलॻि नाम अलॻि साफ़ी जो मामिलो त मथे आहे असलम आमन बोमन असलम हुजे ऐं हिन शायदि असां वरितो हुजे तालत लारा बामन असां हिते जेको सुवालु थींदो आहे सुवालु ख़तमु भला सौ न थियनि में हुजनि ज़मरात न थींदा न की हिननि खे सौ थी अलाह ताला वरी ॿी ॻाल्हि पोइ हिनजी ॿुधाए असां मीसा कुम बर्फ़ा नफ़ो बकुम तूर तव्हां गवाए वरितोसीं तव्हांजे मथां तूर जे भले तूं तूर जे भले जो बेकर जो मतिलबु छा हो जाई हिकिड़ी हज़रत मूसा इस्लाम हुननि खे वठी वियो सूर जे भले खड़ो मथे हुन जे कोप में वठी पियारी हिकिड़ी माना इहा आहे जेका छा असांजे किताबनि में मिले थी आम तफ़सील चवंदा आहिनि त जबल में मथे न खपंदा जबल जंहिं वक़्तु जबल खे असां मथे खयोसीं ऐं पोइ हीउ जबल जे हेठि बीह रहिया जीअं ककर जे हेठि माण्हू

पर अलाह ताला तव्हांखे तौबा जो मौको ॾिनो आहे जॾहिं तव्हां हमेशह जे लाइ कासर बणजी वञो हा पोइ हिननि जे हुजूम जा केतिरा साजा थी पिया नेक थी पिया इस्लाम जे दीन में अची विया रब ताला हुनजी ज्ञान खे ॿुधाए थो तव्हां छंछर जे ॾींहं में ज्ञान थी करे वेंदी उहो तव्हांजे इबादत जो ॾींहुं हुयो हुकुम हुयो त हिन में तव्हां अलाह जी इबादत करियो थी वियो

उन सूरत बंदा बांदर जे करे किरी फॉर्म मशहूर त इंसानी हुयो फॉर्म शूर इंसानी हुयो शकल बांदर ॻाल्हाइण ॿुधाइण बांदर खे त थींदो माण्हू जी गुफ़्तगु सॼो भई त मूंखे इहो वाक्य हज़रत दाऊद अल जे ज़माने में सुबुह खां हूंदो हाणे बि ईअं था कनि माण्हू हीला करे न जाए सिर्फ़ इजाज़त करण जी कोशिशि कनि था इहा मकारी साॻी उन्हनि जी आहे बाक़ी भला शकिल बदिलिजे सबबु अचे त मुसब ते हुजे कॾहिं कॾहिं सबबु आम हूंदो आहे मुसब खां जुदा थियल हूंदो आहे इहो सबबु आम थो थियो पर उन्हनि जे मथां मुरतब

محمد السلام ان جي عادت ڪنه جو مظاهرو ٿي ڪيو قوم جو ذڪر اتحاد جي پوندو آهي الله تبارڪ وتعالى جي رحمت جي تجليني آجي ٿي يا حكم ٿو ٿو قالو ات تتخذنا عذواۃ بينكم وصالحا مصريکو ڪري گوم کي ڪري گوم ۽ ان مقدس ٿي تنهن ان گام جي شڪل ۾ ٿا ۽ قرار جو زمانه ۾ ڪا پرستي هئي هي پراني شيءي هي آهڻ ۽ گهو کي پونيندا آهن گهو کي پرانا گهو مالا کي پونيندا ڀاڳر مصاحب سلام فرما اوز بالله انكو نذائدي نبي مسخريو ڪري جها لقات نبي جو جادو تي ختم نا ممڪن اجوي ڪرسن تنهي هي اوز بالله خدا جي سماع مين پونديو مڇي جو آما کي جاري ٿو अहकाम शरीर में मस्करी मां तव्हांजो हुकुम कयो तहकुम कयो तव्हां हिनखे मस्करी था चयो माना नदीअ जो जहिड़ो बि हुकुम थियो आहे शरीयत आहे जहिड़ो हुकुम थियो शरीयत आहे हीअ जुदा शइ आहे जो नबी हेॾे अॻिते चवे हिन हुकुम जो हे मतिलबु आहे हिन जो हे मतिलबु आहे हिन जो मतिलबु आहे हे करियो या न करियो इहो नबीअ जो कमु आहे असांजो कमु न आहे असांखे का तकरी न आहे नबी साईं फरमायो त खजनि खे तव्हां ताबीर न करियो न नबी अलाह صابر اونے فار پٽي ڪو ڏيو سنن ڏو ٿورو فرمان هي نه سان ٿن سان فرمان ٿو ٿو آه ٺيڪ

ان دلر مزاجي جي جدا ڪري هوءَ کي شريت بنايو هڪڙو چندو ته اشاري حڪم اچي ٿو دنيا ائين ٿيندو انبايو هوءَ اچي ٿندو ته تبي حڪم هي نه اسلام ۽ پيٺي پنهن ڪمي حڪم مڪرر ڪجي سڀني مان آمون ٿي گيو مان نبي اڪرم صل الله عليه وسلم جي تابيعي حديث شريف جي اقامت هوءَ هن گهيو هي ها موجود ٿين ٿا نتي ڏيو خراب نه ٿيو اهو هيٺي انا تناظر فرمائي رسول سلام من کي ٿو ڏان ٿو كون تي سين کي ساد گڏ ڪري هي حال سنديدي जेका شال کو تجربہ ہے وہ انتغرہ ہے وہ اللہ بھائی مطلب اصل یہ ہے आहे حدیث دی مفہوم نظر کارن کو کارن زلہ मथां کو لیے پیدا جب

All ci trao forma alaka ol ashral affiliated Now ame reog ariq wareen iyalo khan khair hathirad adapt unha harva sa how he fahad ka sarah illarik kohe morin khan khair enseñu khan khair empath kit khan هاڻي ته مڪين ٿم هاڻي جنهن کي جي تصور تي صرف ڙهون نون ملي ٿي يعني بوڳ جنانن نٿيو ٿين ٿين ٿين ته مڪين ٿم هاڻي جنهن کي मञूं त असां वञूं था वञण खां बाद वरी ईअं बि न चयो त साईं लेवाज़ घर वाट ते पढ़ूं भला कॾहिं कदा थी वञे भला कोन पहुची सघे को बि बहानो न हली पिया कमु हुन खां ॿाहिरि निर्माल पढ़ी ॾोड़ी ॾोड़ी ॾोड़ी जेके तकिड़ा हुते निर्माल पढ़ियो कॾहिं कदा थी वई उहो पढ़ियो मोटी आया नवे कलर सलाह असां खां ईअं थियो माना कमु करिणो आहे जहिड़ो जहिड़ी خنا ته سطر زره خدا ته وقييا مادر تو يقول بكن دي ته خدا يربا برواي نبا تر سفرو اي بييا نو اي بيي فاستلونا وندرو بنا ان شاء الله لا موت دون سان وني نادا سيا قال انه يقول يا رب فرمى ان بقره لا ضرور نكي منا تواري اسی رات جے کھڑے ہو جے زمین کے ولا تشکر ہر دے نا پوک پیاری دے مسلم تو ہے بکا سارے راسی تے پیان تھبو دا کو نے انہاں میں قال دانا دے تو جتی سی ہاں نے گل بتائی جے پر کرن والا کو نا پر کوئی اصل گل یہ دین دے کتابیداری کرانی پر رسم رواج ختم کرو مسئلہ

पोइ थो अचे ख़तम ख़तारा तूं हिकिड़ो माण्हू मारे वेंदो भाइ हिकिड़ो चाचो मारे वेंदो मिर्कियल ख़ासि पोइ वञी फरियाद कई मुंहिंजो अलॻि किरदार ते मारे वियो माण्हू अचे मुंहिंजी पिया कातल में लही कोन पियो न को बि पाण ई फरियाद बि पाण कई अलाह ताला त फरमाए थो तव्हां हिकिड़ो हमराह मारे वेंदो पोइ हिक ॿिए ते हयो तव्हां इन में भला मुख़्तलिफ़ मां कुन तुम तक तुम अलाह ताला ज़ाहिर कंदा जेके तव्हां लिकायो

ا گھوٽو وکالا کي جو جو جو ڪم اهو سمجهتي وڳو پر گهڻا اميد تي گورا آيا آهن سونه زمين ۾ نه سمجهي ٿو ڪم اهو سهي ٿو ڏاڍو آءه ٻهون ڏاڍي ڪم ڪان ٿا سمجھگار ٿي ٿي او هي تفسير ۾ آيو آهي اهو جيڪو اسان کي ٿو گهر ڪبي هو मां कातिल कंहिंजो कातिल कहिड़ो आहे कंहिंजे हद ते

नतीजो जहिड़ो थिए पियो माना असांजे इंतिफ़ाक़ जे नतीजे में जेको अमल थियो आहे अमल अहिड़ो बरकत वारो आहे जो मूं खे बि जहिड़ो इहो यकीन ॾियारण जे लाइ हाणे कीअं थिए सलाम ॾिठो मोकिलियो हिननि खे हाणे कोरायां न अथऊं

नतीजे में मोह बि माना पंहिंजी इताद कयो जंहिंमें हिदायत सां बीठो क़रान ॾियणु थी सघे सो ईअं थी सघे हाणे छो त अलाह तबारताला जी जेका मुमीत जी तजली आहे या जेका मुही जी तजली आहे हर कंहिं आदत जेकॾहिं कंहिं शख़्स जे

रब तबारकाला जी मुंहिंजी मुमीत जी तजली कंहिं शख़्स जी ज़ुबान ते अचे पवे इहो ॼण रब तबारकाला जो माण्हू जो आहे वरी कंहिंजे मुही जी तजली जेकर कंहिंजे ज़ुबान ते पवे अमवाद थी पवे अलाह जो करिणो आहे अलाह जो चवणो आहे इहो ॿारनि खे जॾहिं अलाह जे तजलियात में फनाह मिलंदो आहे त पोइ ख़र क्यादत इहो कमु थींदो आहे मुंहिंजे हथ ۱۰۰ ditَس ۱۰ ۰۰ net repay ni. tylko Allah hating Allah living van sali Ashwa ir tithah. Essa Combah de bilakit ale raf, Et ima q假id ilika ilika dat h qeli uko, Diesei qelve zi quasi aомина i ti te ayi. Mana safahi dir ti tih,

ॿिया अहिड़ा पथर जेके फाटी पवनि थो पाणी निकिरे हिकिड़ो सिमी निकिरे जॾहिं फाटी निकिरे अटा अहिड़ा आहिनि जेके पथर तव्हांजे वक़्त सां किरी पवंदा आहिनि रब तबार फरमायो त तव्हांजी दिलि हिन पथर सख़्तु थियूं जो टिनि क़िस्मनि जे पथरनि मज़ा हिकिड़े पथर सां मुशाबे बि न थियूं इहो बि न रखो मोहम्मद आहे जो हाफ़ न

ऐं हिन में कोन था अचनि हिननि में तव्हां तव्हांज न रखो पंहिंजे किताब सां पंहिंजे तालीम सां जेका हुन नालत कई आहे उहा कहिड़ी आहे तौरा शरीफ़ जा अल्फाज़ फेरायूं माना खे बदिलायूं मवा तब्दील कयूं नबी साईं जी तारीफ़ खे ख़तमु करे छॾियो क़ौमुनि जे हालो ग़लति ॻाल्हियूं पेश कयूं हाणे इहे तव्हांजी ॻाल्हि सम्झी था

अञा वरी तावीलात में तावीलात में हिन वक़्तु जेके आलमन क़ुर खे वञे तावीलात खे कराए छॾी हलाल आराम जे मसइलनि में ग़लती कयूं हुकूमत सां इतफ़ाक़ ॾेई ऐं उहे आयात क़ुर खे वञा उन्हनि जे मानवनि में मुताबिक़ करे छॾियो अलाह फरमाए त अहिड़नि माण्हुनि मां तव्हां उमेद था करियो अफ़त इहो मिलो लखो हीअ मां लाइ तव्हांजे लाइ वक़्तु कान फरी कुमिलो जमात अलाह जो क़ुर ॿुधंदी

ان تو اللہ تعالی ان کو باحظو میں اعتبار بھائی یہ جو حضرت رسول نے مطلب کو کہو اس نے جو کہا تو فرامی ليعاجكم بين ربكم جي وري کون کان تا ته رپورت اپ اللہ ذاكروان توهان کي سمجهو توهان يا لازمون ساتا جان اللہ تعالی جان جي وقتي ظاهرا جيڪي نيو تري

शफ़ात जे मसइले میں غلطی دین जे معاملے میں غلطی عبادات जे मसइले میں غلطی یہ اول گن میں ہویا اللہ تعالی فرماتا تو میں نذرانہ واوائل دل دے کتاب کتاب नवी साईं जी हदीश या क़ुर ते मनसूब कनि बुज़ुर्गान दीन जे तरफ़ मनसूब कनि हालत ॻाल्हियूं थींदियूं या उन्हनि जी कथा बि माना हक़ी किबी हुजे पर मक़सदु उन्हनि जो आहे मोट ॾियणु मुस्लमाननि खे यूदिन में ॾींहुं हाणे यूदिन जो उहो आहे असांजे मुल्क में सुम्हण जो पुल हालत में निर्दिल आहे देश तरफ़ में सभु ख़रीद आहे जे मामूली रक़म ख़रीद कयो वयल लहुनि मां कमायो

चवंदो तव्हां सां अहिड़ो थियल आहे की वाइदो न करंदो हम त कुरून या चवनि था अलाह माला कालम अलाह अहिड़ी ॻाल्हियूं था कयो जेके न हू बराबरि कसब सही त यादि रखो जेको बुराई कंदो ऐं बुराई हुनजे गुनाह हुनजे हालत खे कुफर वारा گندن अक़ीदनि वारा گندن ख़्यालनि वारा मेलनि बलाकनि ते वञण वारा कबरुनि ते वञी चौकनि ते करण वारा ऐं उते वञी सुवालनि घुरण वारा इहे सभु आहत बि ख़तियत मूं दाख़िल कनि दीन था सम्झनि जेकी यूद में आहियां अलाह ताला फरमाईंदो उन असां हूंदा इहे जन में आहिनि हमेशह हुमफी अकाल दून में सिर्फ़ु थी वेंदा भले जनाम जॾहिं मां न थो अमर साले जन उहे जन

इहे सभु कम हिननि जा कनि शोर बि कनि पर जॾहिं नफ़सानी को मक़सदु अची वञे त पोइ पीर जूं ॻाल्हियूं बि चट त मोलीअ जूं ॻाल्हियूं बि चट मुसलमान जेको आहे हिन वक़्त में घणनि माण्हुनि सां भरियल आहे इंसान जेका ज़िंदगी बेहतर बणाइण इन अलाह जी कुर्बत इंसान जी ज़िंदगी कॾहिं बहितर ज़रूरत थी सघे थी जॾहिं रब जी तरफ़ जेके कम अलाह जे तरफ़ मोकिलंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजे पंहिंजे फितरी तालीम ते या नबवी तालीम ते कार कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे ख़बर जीन आख़िरी जीन जी न पहुती आहे उन्हनि जे मुताबिक़

पोइ उन्हनि जे लाइ पहुचे थी हा जेकॾहिं इस्लाम दीन वटि पहुतो ऐं तालीम हुननि वटि पहुची वई

उहे माण्हू खे किथां हासिल कनि अहिड़ी तरह ॾिसूं वसाहियल ऐं घर आहे उन्हनि ताईं मांदा पइजी विया आहिनि तालुकात

अलाह हसो इंसान जी ज़िंदगी लाइ राति दुनिया में वजूद जी दौलत रब तबारक मताला ॾिनी आहे तंहिं करे मुंहिंजी अचे थो तंहिं करे उन्हनि सां बि लाज़िम थियो जीअं मुजिद जी इबादत आहे तीअं सबब ईजाद जो औलाद लाइ वारदैन आहिनि उन असबाब सां माना माउ पीउ सां लेख सुलूक रखणो अथव रब तबारक ताला जे ईजाद जे नेमत जो शुक्रियो माउ रब ताला जे ईजाद जो शुक्रियो वजूद जी दौलत बख़्शी हुनजो शुक्रियो जी

इंसान में वारदाइ जे लाइ इंसान खपे थो त इंसान जमात त न आहे न को हैवान आहे हिन ते अलॻि अलॻि अकुल ॾेई अलॻि कयो अकुल ते शरीयत न शरीयत जो इहो आहे त रब जी इबादत कबी कहिड़ी बि उमिरि में पहुचण इस्लाम ॾे थो ॿिया मज़हब इल्मी करणु

ॻाल्हि जंहिंखे इर्त हिकिड़ी आहे कुर्ब जी ज़िंदगी अलाह ताला सां कुर्ब हासिल करणु ऐं ॿी आहे रिफ़्क जी ज़िंदगी रिफ़्क शुरू थिए त वांदे खां छो त उन्हनि रिफ़्क ॾिनो आहे ॿारनि जी परवरिश निहायत रिफ़्क सां थिए थी नरमी सां थिए थी माउ पीउ जे सर चश्मे खां मिले थी तंहिं करे बाक़ी ॿियनि जे लाइ बि अलाह ताला जो हुकुम थो थिए हिननि सां बि इहे तरीक़े हवा मथां पूरो लिमनासीं सलाम माण्हुनि सां सोणे मिली सघंदा रब तबारक मताला जो हिकु तराब जो आला तरीक़ो हकीम सलाह कर माण्हुनि सां इर्तफ़ाक जो आला तरीक़ो आदि दफ़ा मथे ॿ हुकुम आयल हुया हुन ॿिनि हुकुमनि खे अलाह ताला सूरत में पेश कयो इबादत जी सूरत इकामत सलाह ऐं इर्त जी सूरत इर्तफ़ाक जी सूरत ई का पर ॾिबी आहे माण्हू पंहिंजे पाण खे ज़कात न ॾींदो आहे उहो वाइदो आहे ऐं अलाह ताला हिन कानून जो वाइदो हर हिकु क़ौम खां वठंदो आहे सहिड़े मुआशरे में ॿ ॻाल्हियूं तमामु ख़राब आहिनि अहिड़ो मुआशरो जेको ग़रीब मुआशरो आहे उन में क़तल करणु कंहिंखे इंतिहाई ऐं

इलाह कलील थोरनि माण्हुनि खां सवाइ हिन वाइदे ते हलण जी ॾियनि न कई वन त मोरज़ुनि तव्हां मुंते वियो ॿियो दफ़ा रमी साहब हुकुम अलाह ताला ॿियो वाइदो थो ॿुधाए न त सुकून दिमाग़ पंहिंजा रत न आहे पाण में कून न कंदो अलाह तुखर जूं न थो सघूं पंजनि खे कॾहिं तड़े न छॾींदुमि इंदिहार कुम पंहिंजे वतन सुमर ان توں تشر دوں 10 منھن پے سو منھ سارا پتاڑا جتے توں ان وے پکھرے دا بری کم من کو من تیار ہے ہر دم توں پایا نہ اوسی تھدڑی سی او دن پنن کرے دا پن پن کا اور سموایا دا ویا او دن دیو پن پن کدی پٹی گیو کچھ हिक ॿिए जा हनीफ़ा उन्हनि त हिक ॿिए जी हिफ़ाज़त कई पर जेके ॿिए क़ौम जा हनीफ़ आया उन्हनि जा निकितल माण्हू उन्हनि वटि गिरफ़्तार थी विया पोइ पाण में चयूं त हीअ बिरादरी आहे असांजी हिननि खे पैसा ॾेई छॾायूं पाण में चंदा करे पोइ वरी हुनखे छॾायो अरबनि जे क़ौम खे पंहिंजनि खे रमताला त फरमाए

अंग्रेज़नि जे दौर जी ॻाल्हि आहे वरी हिन मुल्क में माण्हू चंदा करे थो मदद मोकिल पिया इहा मुस्लमाननि जी करे उन्हनि ते वरी चंदा बि मोकिलियो